jangde pulaar hello go'o hammadi hammadi ina ara ara ina hammadi hello ɗiɗi a weege haange haange a hammadi ina ara hammadi ina ara hello tati i wiige i haange ari hammadi ari hammadi ari hello nayi we waandu we hammadi ina ara hammadi ari wiige hammadi ina ara hammadi ari hello joyi te nayi tati tati te nayi hammadi ari hammadi tawi nayi tati hello jeegom w a t i nayi tati tati ta ti ta ti wa wi ta tati wi tawi ti tati mum hammadi tawi nayi tati wiige mum ina ara hello jeeɗiɗi hammadi yahi jeere wa wi taa ti ti ta wi wa yahi jeere hammadi yahi jeere hammadi ina ara hammadi tawi wiige mum hammadi tawi nayi tati hammadi ari hello jeetati aa ah. i nag mai mai ma yi a i ma mai yi mai ma ma ta ta yi yi ti ti nagge nagge to hammadi yahi to nayi nagge hammadi maayi hammadi tawi nagge mum maayi hello jeenayi he haange haa he ha haa hi hii wa ha ta wi hi ti wa ha ta wi hi ti ha hawa wi hawi wa hawa nagge nge hawi nge nagge hammadi ina hawa nagge nge hawi hammadi hello sappo wa wa ha wi wi ti ta ta wa hi hi vi mo o toon hammadi ari o yahi to nayi nagge hawi mo o yahi jeere o tawi to nayi o ari hello sappo e goo ye faati gese ti ya ya, yi yii wi hi yi wa ha ya wa ha ya ya yaha ya yahata yi yi'i omo gese nder faati yahata gese omo yaha jeere hammadi yahi gese o yi'i nayi nder gese hello sappo e ɗiɗi re faati ina yara kosam yara ra ra ra ri ra wa ri wi ri wi ra wa ri ari ri haari ra haara ri yari faati ina yara ha haara ha haara kosam faati ina yara kosam ha haara hammadi ari yari kosam faati ha haari hello sappo e tati aani hammadi yiyaani nagge mum yiyaani aani ara araani yiya yiyaani yara yaraani haara haaraani hii hiiri makko hiiri nagge hammadi araani hammadi yahi to nayi o yi'aani nagge makko nge o yahi gese o yi'aani nge faati yaraani kosam o haaraani hello sappo e nayi waa raa ta ya wi ri ti yi wa ra ta ya wi ri ti yi hi hiri ha hari ri rivi ri riwa ta tawi wa wari ya yari hammadi ari tawi kosam faati o yari ha o haari o yahi gese o tawi nayi nder gese makko faati yaani hammadi o yahi gese o tawi hammadi ina riiwa nayi hello sappo e joyi e e ye re we ye re we weeti we ya yeah. ye ra re wa we ya ye ra re ye ye he hevi we veti re reve kalis hamadi ena rewe kaalis haa heewi o wi'i omo yeeya nagge makko ngee nde weeti nde o yahi jeere hello sappo e jeegom ɗe na'i ɗiɗi đi đá đi đá đi đế đệ hạ cha đà hi chi đi há chá đà đá haaɗa ɗi heɗi ɗi tiiɗi ɗi ɗiɗi hammadi yahi jeere haa yeeya na'i ɗiɗi kaalis na'i ina heewi ina tiiɗi hammadi leeli faati heɗi ha hammadi ari hello sappo e jeeɗiɗi le nagge ina leli le li le la li le la la ha ɗa lii hi ɗi li hi ɗi li waali laa ala li weli li haali li leeli luɓɗo o nde luɓɗo yahi jeere omo rewee kaalis haa heewi hammadi ina rewa luuɓɗo o o wii omo teeta kaalis makko luuɓɗo o wii ala kaalis luuɓɗo o ina haala haa hiiri hammadi wii o waalata nder jeere nde hammadi fii luuɓɗo o jeere welaani hello sappo e jeetati u u unugal nu lu yu hu tu wu ru la li lu ya yi yu ra ri ru wa wi wu yu yuwi hu huɗi hu huli ru ruuɗi hammadi yuwi nagge mum nagge nge huli hucci hammadi hammadi ruuɗi gallaaɗi nagge nge nagge nge hawi hammadi hammadi ruuɗinge haa faati ari o riiwi nagge nge hammadi huɗi nagge mum hello sappo e jeenayi de dote du du da di du da di du du da da di di de de de yaade di hammadi de dawde kono hammadi ina yiɗi dawde kono hammadi ina ayna nayi mum ɗi hammadi wi o wawa yaade hello nogas ge guri gu gu gi ga ge ha ya ga hi yi gi hu yu gu he ye ge gu guri gu gure ge daage guuro faati ina yiɗi guri tati omo rewa guuro kaalis faati wi guuro omo yiɗi kaalis makko guuro yahi nder gure ina yeeya daage hello noogaas ego'o o oo goro go go wo ho goo woo ho dha dhu dho waa wuu woo laa lii lo ya yu yo ro wuro wo woowi yo yorata lo loota ho hoota hammadi ina woowi yaade nder gure haa yeeya goro goro yahi to hammadi tawi omo loota goro goro hammadi yorata goro makko ina moƴƴi so hiiri guuro ina hoota hello noogase ɗiɗi duu lu du hu wu tu wa we wu tha the tu la le lu da de du hu hudi wu wuro doo dogi duu duule hokkude daartude haawa yahi jeere haa o yeeya guri makko faati ari wii ina rewa mo haawa yiɗa hokkude kaalis faati omo yeeya haa o yi'i duule haa wa dogi wooti wuro faati ndaarti haawa nde o yi'aani mo nde o huɗi haawa hello nogase tati we ye newre Nel. Ne. Nel. Nei. Hau. Tai. Tei. Teu. Le. Leu. Lei. Wa. Wow. Way. Ha. Hau. Hay. Ta trái trái thế thế thiếu wa wa quấy ha ha hau do do do neu neure quay ri hau hawri haay haayre hamma wari lella ba hammadi yahi yiili dow tule haa hawri e lella o yiili haa o wari lella ba tawa hammadi wayri teewu o wari lellaba o hawri e guuro ina yiilo ina darta nagge mum hammadi acci lella ba dow tulde o tawi nagge nge to hayre to hello noogasenayi ree le lawol wol wol gal, war hor tol hir wo war, wol ho hor hol to tor. tol, da, da, dal, to to tor la la lal hi hir hir yi yir yir ar arti wol laawol hel heli hiir hirto ɗum allaadu tampinta gaynaako heli allaadu nagge hammadi o arti omo ndaarta hammadi dow laawol wuro o tawi hammadi hooti haa ina hiirto gaynaako o wi'i allaadu nagge nge heli kono hammadi wi'i ɗum tampinta nagge hello nogasi joyi ne natal na na ni na nau nu no ra ha na ri hi ni ra ha na rau hau nau na nano ni nani na nawa na nate na nata leɗɗe hedde ndeen nofru hammadi nandu ina muusa ɗum hammadi neldi haawa kaalis haa ndartana ɗum lekki ndeen hammadi nani guuro ina nata nate nder jeere hawa ina yiɗi natal haa hiiri hawa artidi e natal mum ala lekkiki hammadi wii natal moƴƴaani hello nogase jeegom ne danki dan da dan din win din di din da dan wi win di dil din da dar dan wi wi win wo wo won di di ɗin dan danki tin tindin towun tarbeje hammadi yahdu e guuro nder gese haa waɗa gese gawri feewnu gese haa feewa tindin guuro feewnude gese wotuhul wadde gese haa heewa townu tarbeeje gawri hello noogase jeeɗiɗi ge de ɗe hoggo hog ho dog lad ad wot let hat doo door dog la laar lad le leer led ad addi lad ladd led leɗɗe woɗ woɗɗoyi hoggo ngoo ngoo hammadi yahi nder ladde haa woɗɗoyi teeni leɗɗe haa waɗa hoggo mum hammadi addi leɗɗe haa heewi o waɗi e hoggo ngo leɗɗe haa moƴƴi to wuro to hammadi waɗi hoggo ɗum ina haɗa nayi ɗi dogde hello no gasi jetati le te ne galle gal ga gal yet won tun hol tun ga gau gal ye yew yet wo woow won yet yetti gol golla tin tiinni het hetti tunwi galle faati ina tunwi jooni noon faati ina tiinni omo golla hammadi yi'i golle faati hammadi yettiimo hello nogas e jeenayi ke kooba ko ka ki ko kat ku koy tu hu ku ti hi ki toy hoy koy ku kure kañ kañu kaw kawri ka kaɗi ko kooba hammadi wari kooba ba hammadi yaadi e kure muɗum e nder ladde kañum e dawaɗi makko ɗiɗi dawaɗi ɗi kawri e kooba ndiyen kooba ba ruuɗi dawaaɗi kadi kooba ba naatde e leɗɗe hammadi heddi ina doga haa o tawi dawaaɗi ɗi kawriti e kooba ba o yiwi reedu kooba ba kure hammadi huttiba addani faati teew o hello capantati me mulu mo mo mu ma mo mu mau wo no mo wau nau mau wo no mo mo mulu maw mawni ma maayo maa maayi maw mawni mar marde hammadi fewni hoggo haa molu mum naata heen molu hammadi ngu ko gawri tan e huɗo yiɗi waktu fof hammadi ina mooma molngu haangu woowamo hammadi ina waawi marde molu molu hammadi mawni hammadi naanni molu mum e maayo haangu yara kono molu ngu yooliima ngu maayi ko molu ngu maayi ko hammadi suniima hello capantati goo se suudu su su su sa so san son su nu ru su na ra sa no ro so suu suudu soo soodi se sehil suu subaka heɓi cukalel cukalel faati ngel ena golla tigi tigi cukalel ngel ena yaha nder ladde e ngel teenoya leɗɗe e ngel yaha jeere omo yeeyoya leɗɗe ha o sooda daago cukalel ngel yahi nder ladde addi huɗo fewni suudu muɗum hundi ha feewi cukalel faati ngel heɓi suuduɗo leloto jooni hello capantati ɗiɗi fe fou, fou, fo, fi, fa, fou, foot, fai, fa, ti, li, fi, ta, la, fa, to, lo, fo, fi, fini, fot, foti. fuɗ fuɗɗi lewru ndu ndu suka hammadi o yahi aynoyde o leli nder lekki ha o fuɗɗi ɗanade hade lewru ndu ummade tawa suka o ɗanima o nani dille o fini o andi ɗum ko fowru soko o huli dogi heddi nayi ɗi naati ladde tan soko o dogi fotti e fowru ndu fowru ndu ruuɗi gooto fof dogiri bange mum suka o arti wuro ina faha waawa hay huunde hammadi riiwi suka mum yahi ladde ndaarti nayi ɗi haa yiiti ɗi fof hello capanɗe tati e tati me ke lek lek le kak fuk nok ham fum tim ka kal kak fu ful fum no nol nok nok nokku rok rokki jem jemma lek lekki faati tawi kaalis mum gasi aminata yurmimo rokki ɗum daago wooto faati yahi jeere to nokku makko les lekki mawki to o yeeyi daago makko jemma ari faati hooti o yetti golle aminata no feewi sabi o rokkimo daago ngo hello capantati e be buuɗi buu bu buu ba bi da ɗa ba di ɗi bi du ɗu bu ba baaba bot bottaari bon bonnoowo bandam abada cattuɗo baaba ko bandam gorko o ko jom bitik omo heewi kaalis no feewi subaka fof omo soodana baaba makko teewu bottaari baaba abadan o wonaani cattuɗo o wona bonnoowo hello capan tati e joyi a u i a i u u it in ka fa a ki fi i ku fu u u uni u uura an anniya i ina al albarka jiida haaju tanka neene uni maaro defi haa ina uura abadan mi yahaani dakaru mi waawa yahde toon sabu mi alaa tamma mi alaa tanka aada amen emo dakaru o jiida albarka ala dakaru goto fof haaju mum ala e goɗɗo anniya am ala e yaade toon mi yahata toon abada nenam e sehil am fof njahata toon hello capantata e jeegom o e omboode om o e ek eg n o b c e bo so o bo so o o o or e e el egg eggat el eelti o omo or oornira el eeltude ek ekkita hikka guuro eggat haa o ruumoya ladde min kaalani guuro o eeltana amen ngaari kanko tan woni eltowo goro woni eltowo ɗum ko golle makko omo ekkita suka makko eltude ngaari o elti molu am haami ornira mo nayi am molu am eltama ha feewi hello capantata e jeeɗiɗi je jalo ja ja ju je ja jo jaw ga ya ja gu yu ju goo yo jo ja jala jas jasno jo jooɗi jo jogi ndeke hammadi yahi gese ina wakki jalo haare moye o yetti o fuɗɗi remde o dari omo miijo o jooɗi omo jogi jalo makko goro ari tawi hammadi ina jooɗi o heddi omo jala ɗum sabu hammadi ko jaasɗo hammadi rewi e goro e nder gese tan goro riiwe mo o ɗeɓi feyde goro goro ene jala hammadi ha hammadi sali remde ndeke hammadi wona gollowo hello capantate jeetati ce cuuɗi cuu cu ca ce cew ce cu cud sa wa ca se we ce su wu cu ce ceeɗu cew cewɗi cog coggu ce cehu ci looci coo coodi ceeɗu fof cehu tan woni golle hamma so golle gasi hamma ina yaha nder ladde ittoyde looci suudu cewɗi haa yeeya yummum guuro e debbo hammadi coodi heen kono debbo hammadi hokkaani kaalis hamma ina rewamo teemedde ɗiɗi coggulooji hello capantati e jeenayi b je ce cabbi cab ca cab nab gab hej fee tij ca caw cab ma maj mac fee few fec gab gabbel fec fecci majj majji hikka hammadi yehi ha remoya gawri o yahi jeere o tawi toon gawri moƴƴiri o soodi heen seeɗa hade makko e artude o fecci gawri ndi o hokki heen mawniiko o artidi e feccere heddiinde nde ha waɗi balɗe seeɗa hammadi yahi soodoyde gawri kadi o tawi gawri gasi hay gabbel alaato jeere to o arti o roƴi o feewi ladde hello capanɗe nayi nde ndamdi nda ndi nda ndil ndu la da nda lu du ndu lil dil dil nda daro, nda dawi nda dara, dar, ndaarta caggal ngal ngal guuro e hammadi ina ngayna coggal baali nde coggal ngal yetti wuro fof guuro e hammadi ndaro guuro soodoya ataye e goro nde guuro e hammadi ndayi fof ni ɓe nguuri guuro e hammadi ngayni ina doka yaade so lacciri ala goro e hammadi daro haaɓe ndefa walla haaɓe darta tamaro hello capanɗe nayyi e go'o pe puc puc pu pa pi 배, 배, 옆, 잡, 열, 열, 옆, 잘, 잘, 잡, 비, 기, 비, 배, 게, 배, 배, 게, 배, 배, 배네, 배우, 배우나. pi, piilana pen, penda penda kay wona bonɗo jikku kono penda ko kalfaɗo omo heewi faaro so julde ari faati e haawa ina peewnanamo hoore makko ina moora hoore makko ina piilanamo kootone e pegge kaalis so o ñaantiima ɗo bandiko woni fof kanko faɗɗata hello capannayi ɗiɗi ɓe ɓokki ɓok ɓo ɓi ɓe ɓu ɓi ɗi ɓi ɓe ɗe ɓe buu ɗu ɓu ɗi ɓira ɓe yimɓe ɓu ɓuri ɓun ɓundu hammadi ina ɓuri yimɓe fof wawde aynode dabaji subaka fof hammadi ina ɓira ha heddo hebbina bolon mum kosam ha heewa nde o yahi nder ladde fof mo sindat bolon makko e lekki heddoo omo ayna nayi so kikiiɗe ari hammadi yahat yarnoyde daabaji muɗum ɓundu haaɗi ɗum ɗita ndiyam ɓundu ina ɓuri ndiyam weendu moƴƴude e nayi e hello capanɗe nayi e tati ñe ñiiwa ñii ñi ña ñaa ñii ñal ñan na ya ña na, ya, ñaa nal yal ñal ñii ñiiri ñaa nyaami nyan nyande nyal nyalli nyal nyalawma hammadi nyaami nyiiri haa haari o yahi nder ladde haa o o ittoya calɗi nyande fof omo yaha omo addoya calɗi o nyalli omo adda calli haa hiiri nyalawma fof omo adda ha heewi o darni diwe makko ɗiɗi golle ɗe tampinimo no feewi caggal mum o ñawi hello capanɗe nayyi e nayyi ñe ina foti ñe ñeewa ñii nyi, nya, nya, nyi, nyal, nyan, na, ya, nya, na, ya, nya, nal, yal, nyal. Nyi, nyiri, nya, nyami, nyan, nyande, nyal, nyalli. nyal nyalawma hammadi nyaami nyiiri haa haari o yahi nder ladde haa o ittoya calli nyande fof omo yaha omo addoya calli o nyalli omo adda calli haa hiiri nyalawma fof omo adda haa heewi o darni dewe makko ɗiɗi golle ɗe tampinimo no feewi caggal mum o ñawi hello capanɗe nayi e joyi ŋe ŋabbirgal ŋa ŋa ŋi ŋo ŋa ŋu ŋo na ga ŋa ni gi ŋi nu ngu ngu ŋar ŋarɗi ŋa ŋati ŋo ŋoŋi ŋu ŋuura ŋor ŋormiima hawa ina yooɗi no feewi njooɗdam makko alaa sifa so hawa ŋoorniima a sikkat ndeen o ɓuri yooɗde hawaako debbo ŋarɗuɗo nde yi'a fof worɓe inato mum kono eɓe jogii rawaandu ŋatuuru hannde rawaandu hawa en du liliima ndeka kondu ŋoŋdu gorko gooto arii ina ndaarta baaba mum hawa nde o arnoo e naatde nde tawi rawaandu ndu ina ɗaani o yaɓɓi laaci mayru tandu diwi tandu dari endu ŋuura haa ndu ŋati gorko o rawaandu ndu ŋaacci mo o gaañi gorko o ɓami sawru mum ndu soppunoo ina fiya ndu e e hoore tan ndu dari endu wofa hello capannaye jeegom mbe mbaalu mbaa ba mbaa mbi mbe nda mba ndaa mbaa nde mbe mbe mbeewa mbaa mbaalu mbal mbalka mbab mbabba mbeewa e mbaalu fof ko dammuuji keewɗi bonande kono ko mbeewa ko hono mum alaa heen mbeewa ɓuri mbaalu seytanaagu abada ñande wootere faati e haawa mbaajjondiri sabu mbeewa faati rufii kosam e mbaayam haawa caggal ɗum kay de mbeewa baa yaltatnonde heli mbalka makko hello capanɗe nayyi e jeeɗiɗi nge ngelooba nge nga nge ngad ngaw ña nda nga ñaw ndaw gaw ñe nde nge ngad ngaddi nge ngesa ngu nguru hammadi yehi gese tawi nayi ñaami gawri e nder jawre mum hammadi tawi gawri seeɗa tan heddi nden fiilindi nguru suddindi guuro e hammadi ngaddi kooce taarnindi haa feewi hammadi natti accude gawri e nder gese mum hammadi wi so neɗɗo woppi gawri gesa mum daabaji ñamandi haandi laaɓa hello capanɗe nayyi e jeetati laal al i'i o'o e'e a'a -e. wa wa'a goo go'o le le'e gi gi'e le le'el be be'el ko ko'e ƴi ƴi'e faati ina suɓoye ƴi'e haa feewna memordi fajiri fof o ɓamat pehel makko o yaha ladde faati heɓi ƴi'e haa heewi o acci pehel makko bange winde nayi o yahi suɓoyde ƴi'e kadi nde o arti nde o tawi ngaari heli pe'el makko ngel o woppuno ƴi'e ɗe fof hay ɓooyaani o sooyni gaynaako o ina ara o wi'i oon a yi'ii ko ngaari maa ndi waɗi gaynako o jaaɓi ɗum be'el mongel heli pehel ma ngel so rufi ƴiyeɗe fof ngaari ndi gila weeti ummaaki ɗo hello capannayi e jeenayi ƴe ƴiiƴam ƴii ƴi ƴi ƴo ƴam ƴu i yi ƴi o yo ƴo a ya ƴa u yu ƴu yo ƴogoyno ƴo ƴoogi ƴi ƴiƴam hande subaka aminata ina ƴogoyno o yiwi giyal e koyngal makko gaañi ƴiƴam ari ha heewi haawa ari ɓamti tekkere fawi e dow yuwande he ɓiiri ha ƴiƴam ɗam dari aminata yahi ɓundu looti koyngal ngal ha laaɓi ƴoogi ndiyam o hooti hello capanɗe joyi ɓe ƴe ɓiɓɓe nayi ɓiɓ ɓi fab hej cat sob dej kej fa fal fab he hel hej cha chal chanh ɓiɓ ɓiɓɓe dej deƴƴini nangaɗo nyande jeere dabaji garɗi fof duwaña en ina jiilo joom en cogge duwaña ari jooɗi dow laawol ina reena o rutti o hawri e yimɓe ina cogga dabaji o namniɓe so tawi ɓe duttina o tawi ko gooto tan wujji e laawol o nangi on nangaɗo o heddi ina deƴƴini haa yahi to biro duwaañi en to o arti o tawi jeere naati haa heewi nde waɗi balɗe seeɗa fof duwaañi en ina nyalla ina njiilo woyɓe laabi hello capanɗe joyi e go'o nje njamala nja nja njaa njuu jop jal jot ga ja nja ngal jal njal jot jotti nja njahi nji njiyi njo njoɓaani njaɓ njaɓi hannde guuro e hammadi njehi jeere nde ɓe jotti jeere nde ɓe nji'i abu ko adi fof yimɓe abu coodi ngaari guuro kono ɓe njoɓaani kaalis o ujunnaaji joyi jooni noon guuro wiiɓe njahdento kumandan abu wii ujunnaaje mon tati nani so ɓooyi seeɗa ujunnaaje ɗiɗi mon ngarat ɓe jabi hello capanɗe ɗiɗi mbe nje nge janngoowo jang diw din dim jew jen jem baw ban bam dim dimba jen jenguno jom jombaajo nde kurtunguuji ɗi jottino nde sukaaɓe rewɓe nguni sukaaɓe worɓe ɓe njehitenoyde leɗɗe nde ɓe ngartata nde eɓe mbaɗa sigirogo e laawol gooto fof ina dimbira leɗɗe bandum yaade mbaggu fii haa futuro yawti tawa rewɓe nayeɓe ɓe ndefi yimɓe ñaami haa kaari nde jemma o jengguno nde worɓe njeetato rewɓe njeeɗiɗo fewjidi gaddoyi jombaajo debbo hello capanɗe joyi e tati mi ɗa ɗen ɗon mbiimi mbiɗa mbiɗen mbiɗon subaka alkamisa njahmi to tamba namnimi daral baali jettimi to daral baali to jiimi toon jawdi daneeri far namnimi ndi mbimi homo jeyi ndi ɓe mbi kam pullo gorko nana to kañum jeyi ndi noddu momi o ari calmodirmi e makko namni momi kabaru jawdi ndi mbi momi miɗo yiɗi soodde jawdi ndi o wi ala baasi min kaaldi termumi ndi naamnimi coggu mayri min kawri dow ujunnaaje ɗiɗi e temedde joyi dokkumomi kaalis makko o hokkimi jawdi am ndi alkole limto pular a b ɓe c d ɗe A, e, fait G, he, i j k le me ne nye o p re S, t u we ye ƴe mbe nde nge je e nder bindol pular alkule seeɗa hakkunde alkule fof jogii sifaaji ɗiɗi windeede ƴeew a ah. foti a ge foti ge nge foti nge nye foti nye